eta jakizue gaurkoan hauteskundeak aipatuko ditugula hauteskundeak baina manera berezi batek e, batez martxoaren zortzia biar izanen da emazten eguna eta gaurkoan be, bi e, eh, autagai gurekin izan ditugu le alde batetik eh, Leoni Agregarai bera autetxia eta autagaia berritzere egun zuri? Egun hon! Eta bestaletik argitzu egiaturiti zu autetxi, autagaia aurten lehen aldikot zuri ere? Asiko gira beraz, eh, emazteen politikan askoa ipatu da, parekidetasunaren eh, inguruko beraz ez sortu zen, mila biztanetik gorako errietan ere behartua da, horrengoan listak parekideak uh, eh, izaitea. Bimila uh, eta sortzen, bos mila emazte alkate ziren, hogeita ama sei mila erriren beraz ama, ama iru milako zilo bat agertzen zen parekidetasunaren inguruan. Nolatan, uh, be, zure ustez, hasteko lehonirekin? Bon, ez dakit, eh, emeki emeki galizak al, aldatzen haidia, ezen eta berdintarsuna eh, berdin eta gentiak berdin sortzen diela mila bedeatzen eta berrogeita sortzian deklatuik izan zen, deklarazion de droa de l'homme famatu hort. Ba, gizon atxe handi batekin eran ahi behita bizizare guziak, etzen eh, <laughs> Hola, eta ordin, din, eh, bon, haitzinatze bada, segur, gihauke ikusten dugu frantzian mila bedeatzu eta hiutan hoita dugolek de golek zaizila diala hiutan hogeita ba, hamak urte, zuzena emaztek dezen, ordin ez da haina spadi, ama eta maini bizidien zumaitek untsa hohiti e, e, memento hoi. Bena e, eginik izan da e, de denboan e, erraiten behitzian eh, emaztek ekarpen handia e-, egintziela gerla denboan. Bena, bigerren ahazua zene, uh, eh, behezik jamiketan eta Europa iparaldian, emaztik zankakan hasten ziela, e haitez haieke uh, afea publikoetan uh, egiten ahalziela gaiza, eta behar eskua zela emazten uh, boska zuzen horren ezagutzie. Beraz, emeki aldatzen aldia gaizak, eta emazten eskudia behezik hoien uh, kambiaztia ebai emazten esku beraz eh, horren uh, kanbiatzia argitzuri hartu egitez, edo Gizonek ez dute hortan? Bon, eh, <clears throat> politikari eh, buruz, pentsatzen dut berrik izan dela lege hori, parekotasunari buruz lege hori, bestenez segur etzen izanen armeste emazte. Gio, nik pentsatzen dut, enfin, ikusiz pasatu den kanbo, nola izan giren lanian, uh, gizon eta emazteak uh, eh, segur ez ditugu ber uh, manerak funtzionatzeko. Baina gira uh, komplementer nahi bozu. Eh? Uh, gure kasuan, uh, kanbon, uh, emaztek hainitz ideak ekarri dituzte, eta gizonek ere, eta biziki untsa konpontu gira. Segitzen dugu Euskal Iratietan, gomitaren tartearekin horretarazten dugu alde batetik hau? tetxi eta autagai den leoni gara iberaz muskilde egian ordugula eta beste aldean argitzu iriarturiti eta bera autagai ere bai zerrenda buru izaiteko uh, kanbo kanboan beraz erriko bozetan emazten lekua politikan eta erriko boza hoietan entzun izan da hainbat eh, alditan zaila zela listako osatzea eta eh, be emazteek uh, etxean mazitu zela gauzasko egiteko eta azken finan ez zutela demorarik ere politikan parte hartzeko Hor, azken fina nertentena da, be politik, eh, arazo hori, eh, seksismo hori, ez dela bakarrik politika kontu bat, aratago doala, leoniak egarei? Bai, izaten ahalda, bena, bon, nurbeak uh, eh, delibeatzen ahaldu, uh, emaztek eh, hanish parte di, bizi di publikoan, alkartetan behezik, eta, bon, egun oztako junjinak kudeatzen duti etxetan, behaz, nik uste dut emaztek badiera oso ben ahalak eta ben egiteko beharrake, herriko etxe batetan, eguk guk uh, emaztegia bada bi, bi mandato, eta talde lana untsa gozatzen du, e, guelagunek bezala, e, herriko gaizek lotuk dien gaizetan implikatu gia eta bizitzen dutugu egunoz, gu eh, herritarekin, Euh, eta udu zait uh, herritarren arteko eta uh, potere den euh, herriko etxe bat oso baliusa dela gu eskakizunen eta gu herritarren beharren e, junazteko. Hoi e, gaiza da eta gu herritipietan hoi beharrezkoa da. Argitxu iriartu ruti, zure ustez, e, zergatik e, hori e, erraiten da emaztek etxen lan gehiago dute, normala da? Bo. E, no. Emaztek sigur, gizonak gero eta gehiago ari dira beren emazte laguntzen etxetan, eh? egia eh? bon, erran, uh, eh, hainit, zoino, gelditzen zaie, emazteri, beren lanaren ondotik, sartzen dira, haujak, uh, eh, eh, bon, mena jo hori guziak. Me bon, <clears throat> berda hori aldatu. Eta berdute dute, emazteak, beren tokia atseman ere, uh, toki publikoetan, politikan, elkartetan uh, segur gueldu gu gira eh, nahi bozu gure ingurumena da militentzia eta usaiatia gira emaztiak lanean hartzia bai ikastoletan, bai elkartetan uh, ikusten gituzte, badugu usaia eta guai bergira hasi ere politikan uh, ez da ez da diferentzia ondarik, eh? hor ikusten dut eh, sartuko gira herriko etxean, bombe hor, hariko gira lanian, denak elgarrekin, ezan dako ez herriko batean, usaila badugu hartzia eta elkartetan, behaz eh, lana, beti lana da implikatzia, segur eh, denbora pastuko dugu kanpoan, me uh, senarek ere, uh, berdute behar dituzte sustengatu horien emazteak. Eh? Emazte, eh, gizon bat sartzen dela politikan, ez da, uh, jendek pentsatzen dute, normal dela emazteak, bere emazteak eitzen da, eta eginen ditu beste gauza guziak. Hor hasi gira, eh, nahi bozu gambon egiten etxeko, etxen itzulia, komerzanteak, eta emazte lagun batekin e, izaniz, eta komertzan batek erten digu, ah, uh, <gasps> me zer erten dute, non balitz busiñoan, Ez normala nahi bozu. Ez zuten txekulant galdeinen, uh, gizon bati hori, ah, zure emaziak zepentsatzen du, ez, zenta hori uh, eh, mantelitateak berdira aldatu. Uh mhm. -huh. direla beraz azken filan ikusten da, eh, eta gaur egun beraz egan bezala, be, mila biztane baino gehiagoko egitan pariketasuna sartzen da, uh, Be, untsa da azken finean, uh, be, emaztak politikan sartza diskriminazio positibo horrekin. Leoni, agar garai? bai, zen eta, bon, bizia ilutuk den gaiza, bate, ez da, udu izaiku guai mundu aldatze bat dela, ben adiala aspaldi behar duke horrek izan, eta onuak erraiten du, bardi tarzun jabilten dien herriek, ekonomikoa itzinatziak hobe dutiela. Emaztek enpresa budielaik ondoamen hobeak dutiela. Egun oste etxen kudeatzen beitutie egaiza hanis barimba, bake prosesuetan, emaztek parte hartzen dielaik, lusago jarretendien bakia, eta lege biltzartegietan emazte, emazte hanis baderaik osagari, eakaskuntza eta familien politikak hanitz ez hobek jantoratuik dira. Hortin hori ikusten dugu, Badera ekarpen uh, habo kimbat ez besten uh, txartzeko edo txipiazteko bena ekarpen baikor bat politikain indartzeko. Hori da ez, hor, iduridu, gaiten oso askinean eh, emazteak gizunak baino azkarro direla hor? Ala Ez azkarra goz, bo ez da, ez da, ginihaji lehiaketa bat, ez e, bu ez e, korpitzeko ginihaji lehiaketa bat. Da, e, beste ikusteko manea bat, beste e, errealitate en kuntutan hartzeko manea bat, eta ez ez ezkor gizonentako, e, baikor da emaztentako, eta haien ekarpena entako, politikan, ez da nihuen kontre, da gizartiaen aitzinazteko eta gizarteko gaizen, uh, eh, funtsezko gaizen, uh, eh, hobekiku deatzeko. Argitzu bai, eh, ere guti, zer diozuzuk? Bai, ados ere, adibidez pentsatzen dut, sozial mailan, guk emaztek badugula beste ikus molde bat, nahi bozu, uh, uh, pentsatzen duzularik, uh, hauren uh, nola egin uh, hau degiak, hori guziak, uh, e, xarrentzat, uh, e, uh, e, nahi bozu bat beste ikus molde bat uh, emaztek, berba gizonek ez dutena zenta ez dira usaiatia kolako uh, gauzen uh, kudeatzen. Berba, ipatzeko, eh, be, emaztek egin frogak egin beti onartuak izaiteko le, leku batean, ez da, olako onarpenik, eta lege horrek azken finan zerbait alatzen alko du Leoni? Eh, bai, be, legiak beti gaizak aldatzen dutu, eh, bena geho, bon, uh, ikusten dugu mundian zehar, eh, sumat lege baden eginik, sumat testo baden idatzik, uh, bai hauren zuzenen, bai emazten zuzenen tako, eta bena funtsian geho, uh, guida gaiza hoian aitzinazti, eh, demokrazia bat ba, nahi bagia egon eta izan, jenten hunetan eta ez dirupoteien hunetan, badak badakigu zertan nahi behar dugu. Behar dugu gizon emaztek, haurek, gaztek eta gu, gu elekia hartu eta gaiz, gaizak uh, gizartian aitzinazi horren hunetan. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat gure kilan bi gomita goizuntan eh, eta bi autagai direnak, alde batetik muskildi errian eh, jadanik bi mandatu egin dituenak autetxi gisa aurkezten da berriz eh, beraz auste uskundetan eta berdin biharko uzapesa, erritarrek nahi badute behintzat eta bestaletik badugu beraz kanbon aurkezten dena zerrenda buru hemen beha zerrendan, aipatu duzue uh, alde batetik be uh, eh, argitsu hiri irraiten zinuen uh, eta bazinutela ere usaia elkarteetan militantzian aritzea eta azkenean uh, talde lan hori ere ere maiten zela gizonekilan, uh, baina usu irraiten da ere justuki militante gune hoietan ere agertzen zirela desberdintasunak eta adibide simpleetan izaiten aldira garbiketan uh, elkarte batean edo uh, ez dakit bon, garbitzaileak badira baina uh, kafe egiteko adibidez bilkuretan nork egiten ditu kafeak edo zakit. Olako adibidetan ere ho hartzen da nork hartzen dituen ardurak eta eh, bi aldeetan zer diozu zuk hor uh, eh, irriz ikusten zitut. Harin <laughs> izbentzatzen egia da, bilkuretan hasten girelarik usutan emaztiak hasten direla kafia egiten. Hordian <laughs> ez dintzen, uh, eh, sobera oker, leoniak ergarai, ez dakit, zek nola pasatzen da, uh, eh, kontxe hiluetan, ikusten duzolako dezberdin tasun bat, bilkurak eramaiteko, edo ez dakit idazkari lanetan edo... Ez zita ez, ez zizu kafeik edaten. Ah. Bena <laughs> egin oztako gaizetan, nahinik ez harek haipatu, oaiko baionako apreskupik argiki deklatu dila, ez zutiala bete ikusi nahi neskatsunak Elisa, Elisako altaietan. Diala hilabete zumaite, eh? Eta geho erraiten dutara gizartia eta gutaik bako txaidera zaintzia gu eskubidiak, beharre, erran behar dizugu, apes habosiek, ez diela baiunako apeskupia jarraiki, eta hortan eskertzen ahaldutugu, zen eta dezobedientza zibila eta kiristinu egin biti, uh, hun hartze zen eskatsunak izan diti betier uh, elizetan. Hola, Do ezan nahi dut, egun horztako gaizetan eh, bada seinale eta guida kasu egitie eh, bai, segila. Seinali, eh, horiek hor dira, ikusten da hor gobernuak beraz bultzatu nahi duela emazten parte hartza politika mairan. E, zer egin gehiago azken finan, funtsian, bizi publiko hortan eta zergatik ez elizan ere bai eragiteko? Leoni? Eni da Bai, zuri bai. <laughs> <laughs> O, ez dakit egiazki hor guai banbez, benan ikuste dut egunoz gu ebizian kutsatzen dutugun uh, errealitatetan eh, gu dela posizione hartzia nik lan egin dutene biziotan adindunekin eta erran erraiten neien eh, eizain gisa, zuk egizu ahal duzuna nik laguntuko zutut, ordin eh, legiak hordia eh, zaintzeko eta bardintarzun baten egiteko eta hola, bena zinez uste dute gutaik gutaik bakotsak gizon edo emaztek aitzinazten ahal dutugula movimentiekin eta bon, ikusten da uh, bada movimentu Hanić Eta hori... Izan dadin edo uh, hizkuntza edo bada hanitz-hanitz alkarte eta indar eta hoik emeki-emeki aski, aski eta jente aski balin bada hoien aitzinazteko hein bat eta geolegeztatzen dira. Ez dut nik uste parlamentu batek zerbait hunik elkiko din eh, norbait entako eh, hola egunoz ezpada uh, gizartiain galtoik eta hort hortan Euskal Herrik badaki aizahan itxuen ustez. Legedia hor da, baina mentalitateak aldatzea bada eta lan bada hortan, eh, berdin bukatzeko argitzu uh, eh, idiarturiti zuri galdera bat, zerrenda buru, beraz, lehen aldikotz, eh, mhm. zira bai. hauteskunde hauetan, gainera zerrenda buru, uh, autu hori nola egin duzie, nola egin duzu eta nola hartua izan da ere, uh, guti baitira ala ere, uh, emazte zerrenda buru naiz eta parekidetasuna saldu mhm. den hauteskunde hauetan. Bo, nahi bozu e, guk kanbon e, e, gure desmartza da kolektiboa. Eta uh, bon, zerrenda buru niz, me berek dute hautatu ni izaitea nahi Ez dute ran, nahi nuke atxurutuk ez bat ere. Eta behaz gure lana da kolektiboki egiten dena. Eta segur legeak erten du behar dela buru bat. Bon. Me um, oartzen izalaikei buru izaitia, hainitz dela. Eta segur uh, lan horren egiteko, berduzu alaike uh, zure ingurumena eta zure familiaren adostasuna. Ez zira hola joaiten ale, eh, zure, uh, senara eta aurrak ez bali badira ados, eta ez bali badzituzte sustengatzen. Horire erran behar da, eh? Okay. Mm. voilà bakarrik hor Facebooken oraintxe ohar batukan eh, baitugu. Zaila da pentsatzea emazteak beste pentsamolde bat eh, badutela, Barzina, eh, Michel Aliot Mari, edo <laughs> lagar de femeikoak ikusiz adibidez. Poderea, ba, lo... <laughs> Poderea lortzeko matxista teknikak ote, di, ba, di, ba, ote dira uh, Leonia bukatzeko edo <laughs> argitxo. Horara, hor segaltua. Hor din, uh, Uztet, bakotsak äh, badila be burri jabe eta bakotsak behar dila be leialki, jokatu, erraiten den bezala. Beraz, äh, ez dakit, äh, ez da, ez ber sistema, du zait, zuka duzugun jentekin, Eta, bon, iskal gizartean berrizik, bizitzen dutugunak, eh, akitsuke jaiten zinbezala, gu kolektiboki aigututzu, beitakigu ez dela jente baten eh, promosio eta indartziai guz eh, egiten dugun lana, benabai gizarte batetan aitzinatzia urratxez urratx eta akitsuke jaiten zinbezala kolektiboki, zen eta oen hunetan aibekia. Ispantxe dit. <laughs> Ebe horrekin bukatuko dugu. Bai, itzoiekin bukatuko dugu eta eskertuko zaituztegu Leoniak egerrei eta argitzu egerretik goizuntan gure galdera gerantzunik horretarazten dugu beraz biak autagai ziztera eta lista buru zuen egietan muskildin eta kanboan mil esker Eskerrik hanitz zen untxa.